Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Անտոնելություն Արցախի նախագահականում։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտության գործընթացը բարդ է եւ ունի բազմաթիվ նրբություններ։ Ադրբեջանի կողմից առանց սանուցման լայնամասշտաբ զորավարժությունների անցկացումը միջազգային պարտավորությունների խախտում է։ Գյուղնախարարն աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել Հադրուտ քաղաքում։ Ընտրանքային հետազոտություն կրթական համակարգում ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցել հերթական հանդիպում Արցախի պետհամասարանում։ Երիտասարդ առաջնորդների միջազգային դպրոցը Ստեփանակերտում կազմակերպել է դասընթացներ։ Արցախը կմասնակցի աշխարհի երեխաներն ընդդեմ պատերազմի ծրագրին։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետ Արտակ Դավթյանին։ Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության փոխանցմամբ հանդիպմանը, որին մասնակցում էր Արցախի պաշտպանության նախարար Կարեն Աբ รา համյանը, քննարկվել են բանակաշինությանը եւ այդ ոլորտում հայկական երկու հանրապետությունների համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Արցախյան հակամարտության ղեկավարման տարբեր փուլերում հնչած հայտարարությունների ու երեք սկզբունքների մասին տարբեր մեկնաբանություններ են հնչում։ Այս մասին երեք կայացած մամլոասուլիսում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ նրա խնդիրները, որոնք ինքը ձևակերպել է, եղել են Ադրբեջանի նախագահի հետ ունեցած հանդիպման արդյունքում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հետ ունեցած քննարկումների արդյունքում։ Վարչապետ ընտրվելուց հետո արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ մենք հանդիպել ենք, խնդրել ենք, որ ինքը գա ու մեզ տեղեկություններ հաղորդի։ Այս գործընթացը շարունակվում է, նշել է Փաշինյանը։ Վարչապետի խոսքով ինքը ստացել է բավականին տեղեկատվություն։ Գործընթացը բարդ է, ունի բազմաթիվ նրբություններ եւ պետք է տիրապետել ամբողջ տեղեկատվությանը։ Կարևոր է, որ մենք հասկանանք ինչ մեկնաբանության վրա ենք հիմնվելու հետագա բանակցությունների ընթացքում, որտեղ այն մեկնաբանությունները, որոնք տալիս է Ադրբեջանը հայտարարված սկզբունքների վերաբերյալ, մեզ համար անընդունելի է։ Մենք կարող ենք մեր մեկնաբանությունը ասել, բայց մենք չենք գնում այդ ճանապարհը, որովհետև մեր խնդիրը լեզվակռվի մեջ չի։ Մենք ուզում ենք, որ համանախագահները, Ադրբեջանի ներկայացուցիչները, Հայաստանի ներկայացուցիչները, Ղարաբաղի ներկայացուցիչները միասին հասկանան այդ սկզբունքները ինչ են նշանակում։ Այսինքն մենք քանի դեռ բոլորով չենք համաձայնեցրել խոսակցության հնարավոր շրջանակը, թե մենք ինչի մասին ենք խոսում, մենք իրար չենք հասկանում։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը համոզված է, որ Արցախում առաջիկայում կայանալիք նախագահական ընտրությունները լինելու են ազատ, անկախ եւ մրցակցային։ Դուգլաս Մայքլուրեր Արցախի խորհրդարանում ընդգրկված քաղաքական ուժերը խիստ քննադատաբար են արձագանքել ԼՂՀ պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանի այն հայտարարությանը, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծման համար Արցախը պետք է մանդատային տարածք դառնա, մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնության ներքո։ Ընդդիմադիր վերազնունդ խմբակցության падգամավոր Հայկ Խանոմյանի խոսքով մանդատային տարածքի գաղափարն անընդունելի եւ վտանգավոր է։ Խորհրդարանական ամենամեծ հայրենի խմբակցության ղեկավար Արթուր Թովմասյանը նշել է. Այն ճանապարհը, որով անցել է Արցախի ժողովուրդը, պայքարի, անկախության հանրակրվեի եւ պետականաշինության լիիրավ իրավունք է տալիս պնդելու, որ մեր ընտրազուղին ճիշտ է եւ քաղաքական առումով անընդունելի է մանդատային որևէ տարբերակի քննարկումը։ Ժողովրդավարություն խմբակցության ղեկավար Վարդգես Բաղարյանի կարծիքով Արցախի ճակատագիրը որոշում է Արցախի ժողովուրդը։ Մենք անկախ պետություն չենք հրճակել, որպեսզի լինենք այլ պետության մանդատի ներքո, նշել է Վարդգես Բաղարյանը։ Իսկ Դաշնակցություն խմբակցության падգամավոր Վահրամ Բալայանի խոսքով ամեն մի ազգի համար ամենամեծ արժեքը նրա պետականությունն է եւ պետք է ձգտել պայքարել, որպեսզի այդ պետականությունը լինի անսասան։ Անդիմադի շարժումություն ու խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Բաղունցն էլ առհասարակ ընդունելի չի համարում ցանկացած ձևի խաղաղապահ ուժերի ներկայությունը թե Արցախի տարածքում, թե սահմանին։ Մինչև 2016 թվականի ապրիլյան ռազմագործողություններն Ադրբեջանի զինուժը սահմանին բարբերաբար կազմակերպել է դիվերսիոն հարձակողական գործողություններ։ Ընդཐུպ մինչև ուսումնավարժական թռիչք իրականացնող մեր ուղաթիռի խոցումը, որը տեղի ունեցավ 2014 թվականի նոյեմբերին։ Այս մասին ասել է Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյանը, հակադարձելով այն պնդումներին, որ 2016 թվականի ապրիլին Ադրբեջանը ոչ թե պատերազմ, այլ դիվերսիա է նախաձեռնել։ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ ստեղծվել էր երկու պայմանական խումբ՝ ռազմական եւ տեղեկատվական լայնամասշտաբ մարտական գործողություններ սկսելու համար։ Հարավային թևում ճշնամու զորամիավորումները նպատակ ունեին սրընթաց գրոհով հասնել մինչև Կովսական, գravelով Արցախի ամբողջ հարավային թևը, հյուսիսային կողմում առաջին փուլով կամ մինչև ապրիլի 4 նրանք պետք է վերահսկողություն սահմանային Մատաղիսի ջրամբարի վրա հակառակորդը գործի էր դրել իր սպառազինության գրեթե ողջ արսենալը։ Ադրբեջանի կողմից առանց համապատասխան ցանուցման հարցակողական բնույթի լայնամասշտաբ զորավարժությունների անցկացումը ԵԱՀԿ գործիքակազմով նախատեսված միջազգային պարտավորությունների խախտում է։ Այն որևէ ձևով չի նպաստում տարածաշրջանում վստահության մտնոլորտի ամրապնդմանը։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Աննա Նաղդալյանը։ ԵԱՀԿ-յում մեր ներկայացությունն այս հարցը բարձրացրել է նաև ԵԱՀԿ շրջանակներում եւ Ադրբեջանից համապատասխան բացատրություն պահանջել, հայտնել է նա։ Անդրադառնալով հարցին, թե արտգործնախարարությունն ինչպես է մեկնաբանում հայ-ադրբեջանական սահմանին, ադրբեջանի կողմից նոր զորակայանի տեղակայմանը, մամլո խոսնակն ընդգծել է, որ դա նույնպես չի նպաստում տարածաշրջանում վստահության մտնոլորտի ամրապնդմանը։ Եվ Արցախը եւ Հայաստանը ունեն վճռականություն եւ կարողություն պաշտպանվելու եւ հակահարված հասցնելու։ Այս հարցը թող որևէ մեկը կասկածի տակ չդնի, որովհետև այդ վճռականությամբ է նաև պայմանավորված մեր հանձնառությունը քայլեր ձեռնարկել խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ, նշել է Աննա Նաղդալյանը։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Գյուղնախարար Ժիրայր Միրզոյանը ոլորտի պատասխանատուների մասնակցությամբ աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել Հադրուտ քաղաքում։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Բացելով խորհրդակցությունը հադրուտի վարչակազմի ղեկավար Իվան Ավանեսյանը նշեց, որ հանդիպման նական նպատակը Արցախյան հանրապետության նախագահային հադրուտի շրջանից դիմաց 18 քաղաքացիների դիմումն էր, առանց գրավի անասնավակ դերցնելու մասին։ Եվ այս մակարդակով հանդիպմանը ցանկանում է պարզաբանումներ մտցնել անասնավակի տրամադրման վերաբերյալ։ Պարզաբանումներով հանդես եկան Գյուղատնտեսության նախարար Ժիրայր Միրզոյանը, Գյուղի գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի փոխտնօրեն Արմեն Ասիրյանը, որոնք պարզաբանումներ տվին անասնավակի տրամադրման համապատասխան փաստերի ձևավորման կազմակերպման, հասնելի գումարների չափերի եւ մարման ժամկետների վերաբերյալ։ Միաժամանակ նրանք պատասխանեցին խորհրդակցանը ներկա անձած հարցերին։ Խորհրդակցանը առաջ քաշվեցին նաեւ գյուղատնտեսական տեխնիկայի թարմացման, ազատագրված տարածքներում անասնագոմերի վերանորոգման եւ շահագործման, խոտահարքերի տարածքների ավելացման եւ այլ հարցերի մասին։ Իրան Միրզայանը խոսեց նաեւ առաջիկա գառնանացանի կատարման, աշխատանքային մշակաբույսերի խնամքի հիվանդությունների եւ սնուցման ուղղությամբ տարող աշխատանքների մասին։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը Արցախի պետական համալսարանի հետ համատեղ մարտի 18-ից իրականացնում է ընտրանկային հետազոտություն կրթական համակարգում ընդգրկելով հիմնական շահառուներին։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում. Ազգային վիճակագրական ծառայության եւ Արցախի պետական համալսարանի համատեղ նախաձեռնության հետազոտության շրջանակներում նախատեսվում է ուսումնասիրել հանրակրթական դպրոցների շրջանավարտների, ուսուցչական կազմի, պետհամալսարանի շրջանավարտների եւ դասախոսական կազմի ծնողների ու գործատունների կարծիքները։ Հետազոտության նպատակն է ողջելու թե արդյոք ավագ դպրոցները նպաստել են կրկնուսույցների ծառայությունից օգտվելու դեպքերի նվազեցմանը։ Դրա համար մշակվել է 5 հարցաթերթիկ։ Ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի հետազոտությունը գիտությունների եւ ուսումնասիրությունների բաժնի պետ Լեոնիդ Սողոմոնյանը մեծ զրույցում նշեց։ Ցածերտերում ընդգրկվել են հիմնականում այն խնդիրները, այն ցածրումները, որոնք առօրյա եւ անցած ժամանակներից եկած մտահոգող հարցեր են։ Այս հետազոտությունն առանձնահատուկ է նրանով, որ աշխատանքներին մասնակցում են նաև Մայրբուհի ուսանողները։ Լեոնիդ Սողոմոնյանի կարծիքով դա հնարավորություն է տալիս ուսանողներին իրենց տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, զարգացնել հմտություններն ու կարողությունները։ Ի դեպ, ուսանողները մասնակցել են նաև հարցաթերթիկների մշակմանը։ Նրանք կմասնակցեն ամփոփման աշխատանքներին, հավաքագրված տվյալների եւ հրատարակայնացման աշխատանքներին ինչն է կարևորը նաև այստեղ, որ ոչ միայն իրենց կարծիքներն են ամփոփելու, այլ նաև ունի վիճակագրական նպատակ, այսինքն ուղղությունը քանի որ անգախտնիկ չէ, որ այս ոլորտում չհաշվարված դաշտը մեծ տեղ է կազմում եւ չհաշվարվող դաշտի այդ ցավալները շտկելու համար, ուսումնասիրելու համար 2009 թվականին ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից անցեկացել ռեսուրսների ծառայությունների սոֆտվերների թվականակի նվազեցում Արցախի պետական համասարանի ուսանողուհի Անահիտ Մխիթարյանը առաջին անգամ է մասնակցում նման միջոցառման։ Նրա կարծիքով դա հնարավորություն է այս տարիների սովորածը կիրառելու գործնականում կարևորեմ նաև, որ մասնակցում եմ ոչ թե որպես դիտորդ, այլ որպես կազմակերպիչ, ինչը հնարավորություն է տալի քո կարծիքը արտահայտել հարթաթերթերի վերաբերյալ, հետազոտության ընտրանքի ձևավորման վերաբերյալ, հուսով եմ նաև հետագայում կմասնակցեմ հենց արդյունքների ամենակարևոր փուլին, արդյունքների մշակման եւ վերլուծության փուլին։ Տեղեկացնենք, որ հետազոտությունն իրականացնելու է հանրապետության շուրջ 50 բնակավայրերում։ Արդյունքները կամփոփվեն ապրիլ-մայիս ամիսներին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրի շրջանակներում այսօր Արցախի մայրբուհում տեղի ունեցել հերթական հանդիպումը։ Ուսանողների համար այս անգամ բանախոսությամբ հանդես է եկել կենսաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Լևոն Եպիսկոպոսյանն ու Հայաստանի արվեստի վաստակավոր գործիչ Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի ռեկտոր Դավիթ Մուրադյանը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրով իրենց մասնագիտական ոլորտներում այս երկու երևելի անձինք առաջին անգամ չէ, որ հյուրընկալվում են Պետհամալսարանում։ Լևոն Եպիսկոպոսյանը, ով ժամանակին ղեկավարել է Արցախի Պետհամալսարանը, այս անգամ խոսեց բանական մարդու էվոլյուցիայի վրա նեանդերտալյան մարդու ունեցած ազդեցության մասին, ներկայացնելով գիտությանը վերջերս հայտնի դարձած փաստեր։ Ընդհանրապես մենք անջատում ենք մարդ հոմո ցեղը մոտավորապես 2.5 այսօր մի քիչ ավելի երկարացում 2.8 միլիոն տարի տարի առաջ։ Այսինքն ոչ ավելի երկար, քան 3 միլիոն։ Չնայած կա բավականին այսպես արտահայտված միտում, որ գնալով մենք ավելի ենք խորացնում մեր արմատները։ Եթե մարդ բանականի ծնունդը սրանից 2-3 տարի առաջ մենք կարծում ենք, որ ծնունդը տեղի է ունեցել մոտարապես 200.000 տարի առաջ, այսօր մենք ունենք ստույգ տվյալներ, որ դա ձևավորվել է առնվազն 300-350.000 տարի առաջ։ Անվանի գիտնականը, ով վերջին տարիներս պեղումներ է իրականացնում Խարինտակի քարանձավում, ամեն անգամ անգամ էլ հրավիրում է Մայրբուհի ուսանողներին միանալու արշավախմբին, բայց ցավոք հնեաբանությունը կարծես թե այնքան էլ չի հետաքրքրում արցախցի ուսանողներին։ Քանի տարի արդեն անընդ մեջ ես ձգտում եմ ներգրավել ուսանողներին մեր աշխատանքների, չի ստացվում ցավոք։ Անցյալ տարի եւ պարոն Սոֆարյանն էլ դիմեց ուսանողներին, կարծես թե սկզբում ունեին հույս, որ կգան կմասնակցեն, բայց վերջում չգիտեմ ինչ-ինչ պատճառներով մեկ ասում է ծնողից չի թողնում, մյուս ասում է զբաղված եմ, մյուս ասում է աշխատում եմ։ Ես չեմ հասկանում, գուցե գիտությունը դեռ մնում է ոչ այդքան պահանջվող չորասպարեզ Օրվա երկրորդ բանախոս Դավիթ Մուրադյանը խոսեց մայրենի լեզվի մասին, այն դիտարկելով որպես մշակութաստեղծ, ազգաստեղծ ու հայրենաստեղծ երևույթ։ Վերաձևակերպելով գերմանացի փիլիսոփա Վիտգենշտայնի «Լեզուն տունն է մարդկային կեցության» ասույթը, Դավիթ Մուրադյանն ասում է. «Մշակույթը տունն է մարդկային կեցության»։ Այս տեսակետից է, որ մարդու ինքնության պատկանելության գիտակցությունը պայմանավորվում է մշակույթով, այն առավելագույնս արտահայտվում է կյանքի դժվարին իրավիճակներում, ասում է Դավիթ Մուրադյանն ու հավելում. Արցախյան պատերազմը ասվացի լավագույն ապացույցն է։ Ես միշտ հակված եմ եղել այն համոզմանը, որ Արցախյան գոյամարտի ժամանակ հաղթանակողը ոչ միայն զինվորն էր, ոչ միայն տիպունքի հայ աշխատավորը, հաղթանակողը մատենադարանի շենքներ, Գանձասարի վանքներ, հաղթանակողը ռանչպարների կանչը վեպն էր, հաղթանակողը Սարուր Սևակի ու Շիրազի պոեզիան էր, որովհետև կռվելու գնաց այն սերունդը, որը դասճարակված էր այդ արժեքներով, այն սերունդը, որը ռանչպարների կանչ էր կարդացել, այն սերունդը, որը անգիր գիտեր Սևակ ու իրաց։ Այն մշակույթը այդպիսի ճակատագրական պահերին սկսում է խոսել մարդու միջից, տալ նրան իր ազգային ինքնագիտակցությունը, բարերական դիմադրողականություն։ Համաշխարհայնացման միտումներն իհարկե ազդում են ազգային մշակույթի հետ սերունդների կապին, նկատում է Դավիթ Մուրադյանը։ Դրա համար էլ անհրաժեշտ է ավելի ակտիվ աշխատել ներկա ու գալիք սերունդների կապը ազգային մշակույթի ու արժեքների հետ պահպանելու համար։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուկլաս Մակլուրեր Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը հանդիպել է Մայրբուհի երիտասարդ առաջնորդների միջազգային դպրոցի անդամների հետ, ովքեր մարտի 17-ից 18-ը Ստեփանակերտում դասընթացներ էին կազմակերպել երիտասարդների համար։ Նախարարը կարևորել է նախաձեռնությունը, ընդգծելով, որ գերատեսչությունը մեծտեղ է տալիս ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրերին, որոնք օգնում են մեր երիտասարդներին բացահայտել իրենց ներուժը եւ զարգացնել նոր հմտություններ ու կարողություններ։ Վիկտորիա միջազգային բարեգործական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ եւ աջակցությամբ Արցախի պատանիներն ու երիտասարդները հնարավորություն կունենան մասնակցելու Մոսկվայում կայանալիք աշխարհի երեխաներն ընդդեմ պատերազմի ծրագրին։ Ըստ հիմնադրամի ղեկավար Գայանե Գեորգյանի, ընթացիկ տարվա մարտի 23-ից 24-ը Ստեփանակերտում կկայանա մրցույթ փառատոն։ Նախնական լսումները տեղի կունենան մարտի 23-ին, որտեղ հնչած ելույթներից լավագույնը ճանաչվածները Մոսկվայում կներկայացնեն Արցախը։ Ծրագիրը նախատեսված է 7-ից 25 տարեկանների համար։ Ռուսաստանում կայանալիք գալահամերգին մասնակցելու հնարավորություն կունենան 5 կատարողներ, ովքեր նախընտրական փուլը կանցնեն Արցախում, մասնավորապես նշել է Գայանե Գեորգյանը։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում կան փակ եւ դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Սոտ Կարվաճար ավտոճանապարհը դժվարանցանելի է, Վարդենյաց լեռնանցքը փակ է կցորթիչով բեռնատարների համար, մյուսների համար դժվարանցանելի։ Գորիս կապան ավտոճանապարհին տեղտեղ արկա է մերկասառույց եւ մառախուղ։ Վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես զմռային անվադողերով։ Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Սմինդա Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 4 ցելսիուսը 7-ից 12 աստիճան։ Տակություն։